Nelebizi elde etsin deriz. To czyli wakacje do dupy, rozumiem. No tak, praca to zawsze człowieka kurwia. No to w takim razie popatrzmy co dalej pan nam powie. Osoba. Y, rozumiem, a czy próbował pan lekarz? <laughs> No. Ale przedawkowania są niebezpieczne, rozumiem. Jak się pan teraz czuje? Popo. A, ty, a wiesz?